Արցախի նախագահի հրամանագրով Կարեն Դանիելյանը հետ մահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Հնարավոր է Ադրբեջանը նույնիսկ երազում չտեսնի Լեռնային Ղարաբաղը։ Հադրութում Պաշտպանության բանակի զինծառայողների ընտանիքների համար բազմաբնակարան շենքեր են կառուցվում։ Շուշիի հայկական գերեզմանոցի տարածքում շաբաթօրյակ է կազմակերպվել։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը շնորհավորական ուղերձ է հղել Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Մայիսի 21-ին եւ լույս 22-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի ռադիկային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 80 անգամ հայ դիրքապանների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 750 գրակոց։ Բացի հրադիկային զինատեսակներից ադրբեջանական զինուժը շփման գծի հյուսային ուղությամբ կիրառել է նաեւ 60 մմ-անոց ականանետ։ Ինչպես հայտնել են Արցախի պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում դեպքերում ձեռնպահ են մնացել պատասխանատվողություններից եւ շարունակում են վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Արցախի հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության համար պաշտպանության բանակի Էն զորամասի զինծառայող Կարեն Դանիելյանը հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հասցեական հայտարարությունը վերջնագրի տեսքով զգուշացում էր Ադրբեջանին։ Նման կարծիքի է հայտնել Մերձավոր Արևելքի եւ Կովկասի երկրների հարցերով ռուս փորձագետ Ստանիսլավ Տարասովը, խոսելով Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարության մասին։ Նա չի բացառում, որ եւս մեկ պատերազմի վերսկսման դեպքում Մինսկի խումբը հնարավոր է Ադրբեջանին արդեն ճանաչի որպես ագրեսոր։ Մինսկի խմբի համանախագահներն ավելի քան երբեք շատ կտրուկ արտահայտվեցին Ադրբեջանի հասցեին, ինչը նշանակում է, որ պետք է սпасել Ադրբեջանի կողմից ագրեսիայի դրսևորման։ Մինսկի խմբի Ադրբեջանին ագրեսոր ճանաչելուց հետո շատ հնարավոր է միջազգային հանրությունը կամ մի քանի պետություններ ճանաչեն Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, հնարավոր է Ադրբեջանը նույնիսկ երազներում չտեսնի Լեռնային Ղարաբաղը, նշել է ռուս փորձագետը։ Ադրբեջանը միանշանակ ցույց տվեց, որ իրեն չի կարելի վստահել, նա սեփական խոստումները չի հարգի եւ չի կատարի։ Այս մասին ասել է Modus Vivendi վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյանը, անդրադառնալով Բաքվի կողմից հրադադարի ռեժիմի վերջին խախտումներին եւ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում շփման գծում սպայ կառավարող հրթիռների կիրառմանը։ Նրա համոզմամբ անտրամաբանական է ադրբեջանական կողմի ենթադրյալ զիջումներ կատարելը։ Ադրբեջանն այն կարգի երկրներից չէ, որի հետ հնարավոր է պայմանավորվել։ Այնպիսի երկրները, ինչպիսին Ադրբեջանն է, հասկանում են միայն պատշի լեզուն, նշել է Արապապյանը։ Հադրութի շրջվարչակազմի ղեկավարի որոշմամբ հաստատվել է հրդեհների ցածահատիկայիների պահպանման ծրագիր։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Հացահատիկայինների բերքահավաքի անկորուս կազմակերպման կարևոր պայմաններից մեկը հացահատիկային զանգվածների պահպանումն է հրդեհների։ Այդ նպատակով հաջորդի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի որոշմամբ հաստատվել է հացահատիկային ցանկատարածները եւ անտարային զանգվածները հրդեհներից պաշտպանելու ուղղությամբ տարվող կանխարգելիչ միջոցառումների մասին ծրագիրը։ Հակահրդեհային միջոցառումների ծրագրի իրականացման եւ երաշխողության նպատակով ստեղծվել է շրջանային հանձնաժողով, որի մեջ ընդգրկված են այն կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, որոնք անմիջական պատասխանատվություն են կրում ներքաղաքի անկորուստ կազմակերպման համար։ Հրդեհավտանգ տարածքներում ցանկատարածությունները պատահական հրդեհներից պաշտպանելու նպատակով հաստատված ծրագրի համաձայն կստեղծվի դաշտային կայաններ, որի կազմում կընդգրկվեն տրակտորներ գութանով, հրշեջ մեքենաներ եւ անհրաժեշտ քանակությամբ անձնակազմ։ Շրջանի տարածքում կտեղակայվի նման 4 դաշտային կայան։ Ըստ հաստատված ծրագրի նախատեսված է հակարդային կանոնների պահպանման համար ենթաշրջանների համայնքներում կազմակերպել եւ անցկացնել սեմինար պարապմունքներ, տարակտերիստների, կոմբայնավարների, վարորդների եւ դերքահավաքի մասնակցող այլ խանձած մասնակցությամբ։ Հակարդային պետական տեսչության կողմից սկսվել է կայծամարիչների, կրակամարիչների արկայության ստուգումները, իսկ առաջարկություն են ներկայացում պակասով թելացնելու համար։ Շրջանի համայնքների ղեկավարներին առաջարկվել է հացահատիկային ցանկատարածություններում պահպանել շրջօրյա հերթապահություն։ Մի բան լավ պետք է գիտակցել, որ հորդերների կանխարգելումը, ներքի անկորից հավաքումը ներ յուրաքանչյուրից գործն է։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հադրութում Պաշտպանության բանակի զինծառայողների ընտանիքների համար բազմաբնակարան շենքեր են կառուցվում։ Շինարարական աշխատանքներ իրականացնող Եվրոստրոյ համանախապակ պատասխանատվությամբ ընկերության գլխավոր ինժեներ Տիգրան Ավանեսյանի խոսքով կառուցվում է 36 եւ 16 բնակարաներով երկու շենք։ Շենքերի շինարարությունը սկսվել է 2016 թվականի հունիսին։ 20 բնակարանով առաջին շենքը նախատեսվում է շահագործման հանձնել մինչև ընթացիկ տարվա սեպտեմբերը։ 16 բնակարանով երկրորդ շենքը շահագործման կան կհանձնվի 2018 թվականին։ Շինարարությունն ավարտելուց հետո նախատեսվում է նաև բարեկարգել շենքերի տարածքները եւ կառուցել մանկական խաղահրապարակ, ասել է Տիգրան Ավանեսյանը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Մարտակերտի շրջանի Գառնակար համայնքի դպրոցում սովորում է 25 աշակերտ։ Շենքային պայմանների եւ ուսումնական գործընթացի մասին կրթօջախի տնորենի հետ զրուցել է Բելալալայանը։ Ծննդով Բաքվից դպրոցի տնօրեն Ելենա Ավանեսյանը Ստեփանակերտի դպրոցներից մեկում տարիների աշխատանքից հետո ընտանեկան պայմաններից դրթված տեղափոխվել է Գառնակար։ Սկզբում ամեն ինչը խորթ էր, թե գյուղի կյանքը, թե գյուղացու կենցաղը, տնտեսություն վարելը, թե դպրոցի պայմանները, որտեղ պիտի դասավանդեր։ Սկզբի շատ ծանր էր իմ համար։ Տաբուլը գիտեին իմ արտա շատ ծանր էր։ Հագին տարի Բաքվից Ստեփանակից Ստեփանակից Գառնակարից շատ ծանր էր։ Հիմա արդեն հարմարվեմ թե կոլեկտիվին, արդեն հարազատ իմ համար դարձավ։ Հարազատ դարձած գյուղում եւ կրթօջախում բոլորը միասին սրտանց կծված են աշխատանքին ու միայն նվիրումով կարողանում են թեկուզ դանդաղ ու դժվարությամբ սայլը տեղից շարժել։ Դպրոցի շենքը 1939 թվականի մեկ հարկանի ոչ տիպային շինությունը, որը բացի նրանից, որ փոքր է 25 աշակերտի համար, նաեւ ամենամյա վերանորոգման աշխատանքներ է պահանջում։ Ցավոք սուրտի դասանը չհերիքում անցյալ տարի միջև ակումբով վերանորոգելու, ուրեմն դասանի մի դասանը գտնում էր ակումբում։ Հիմա, քանի որ վերանորոգման ենթարկվել, հնարավոր չի այդ դասանը տեղափոխան գրադարանը ծառում է եւ դասարան, եւ գրադարան։ Աշակերտների թիվն այս տարի նվազել է 4-ով։ 4 երեխաների տերընտանիքը Գառնակարից տեղափոխվել է Ասկերանի շրջանի Այգեստան գյուղ։ Սակայն գյուղում նախադպրոցական տարիքի երեխաները շատ են ու մոտ ապագայում արդեն անհնար է լինելու անհրաժեշտ կարգով պարապմունքներն անցկացնելը։ Հույսը դրել են բարերարի վրա, ով վերջերս վերանորոգել է դպրոցը, ասֆալտապատել դպրոցի բակը եւ ում միջոցներով այսօր կապիտալ վերանորոգվում է գյուղի ակումբը։ Բարերարը խոստացել է ակումբի վերանորոգման աշխատանքներն ավարտելուց հետո դպրոցին կից մեկ փոքրիկ դասասենյակ կառուցել։ Իդեպ, Բաքվի ասֆալտապատմամբ որոշակիորեն լուծվել է մարզահրապարակ ունենալու հարցը։ Մինչ այդ ոչ ձմեռային եւ ոչ համառային պայմաններում հնարավորություն չունեին ֆիզկուլտուրայի դասեր նստ ծրագրի անցկացնելու։ Պահքատ են նաեւ մարզագույքի տեսանկյունից։ Մեր մազագործի գնդակնա, ողակնա, դինես չունենք, այ բադմինտոննա, վալիբոլի ցանցնա չունենք, ոչինչ չունենք։ Ունենք մը թենիսի ռակետները մզնվիրալ են, բարերան են, բայց որտեղ օգտագործենք։ Սեղան չունենք։ Խնդիրները շատ են, սակայն ուսուցչական կոլեկտիվը չի հուսահատվում։ Ձերքի տակ եղածը հնարավորինս ծառայեցնում է ուսման գործընթացը առավելագույնս լավ կազմակերպելու համար խնդիրներ շատ կան։ Կամաց կամաց հա։ գործում են, բայց ցավոք սոտի նյութական բազան շատ աղքատա չկա, ոչ մի լաբորատոր աշխատանք, փորձեր չեն կատարում, չունենք ոչ մի բան պաստառներ ստանում են կարելի ասած ոչինչ։ Մի դասարան հատկացանք ինֆորմատիկայի դասեր այնտեղ են անցկացնում արդեն կարելի ասել արդեն 4 համակ չեն անցնում այդ համացանցը կա։ Համացանց ունենք արդեն օգտվում են համացանցի փարքաստու կամաց կամաց սալի տեղը շարժումա Այս տարի դպրոցը համակողմանի ստուգման է ենթարկվել կրթության եւ գիտության նախարարության կողմից։ Գերատեսչությունը գնահատել է ուսուցիչների ջանքերը։ Ոգևորիչ է, բայց խնդիրները դրանով չեն լուծվում։ Իդեպ երեխաների աճը մի կողմից ոգևորում է դպրոցի տնօրենին, մյուս կողմից մտահոգությունը խստացնում։ Մանկապարտեզ գյուղում չկան։ Նախադպրոցական կրթօջախի դերը սեփական նախաձեռնությամբ ստանձնել են դպրոցում երեխաներին մի քիչ նիստուկացին դպրոցի ծանոթանալու համար ապրիլ ամիսներին դամեուշների առաջարկությունները առաջի դասում որ պիտի դասավանդի դասից հետո այդ երեխաները գալիս են նստում են ոչն հարմարեցնում են ինքան երեխան իմանա դպրոցը հաճախելը հաշվելը միջև 10 ծանոթանա տարերին գոնե բանավոր իսկ դրա համար այդ պարապողոսիչները չի իրանք ոչ ոչ մի այդ մենք մեկ ներքին կարգ դպրոցում գործում են արտադասարանական խմբակներ պատմության հայոց լեզվի ու գրականության առարկաներից գործում է նաև ստեղծագործական խմբակ երեխաները ապահովում են գյուղի մշակութային կյանքը չնայած Չի հաշտական գործիք ունենք, ահագին ես դիմել եմ գոնե պիանին ոչ մի բան չկա, մեզ ոչինչ չունենք։ Ցավոք սրտը մեր երեխաների ինքն են իրենք թե նվակում են, թե երկում են իրենք։ Ինչպես հասկացանք, խնդիրների պակաս չունեն Գառնակարի դպրոցում։ Ավելցուկն այստեղ լավատեսությունն է ու համառությունը, որով ուսուցչական կոլեկտիվը տնորեն Ելենա Ավանեսյանի գլխավորությամբ անհրաժեշտ գիտելիքները փոխանցում Արցախի ապագա քաղաքացիներին։ Բելալալայան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Մայիսի 20-ին Թանգարանների միջազգային օրն ու Թանգարանային գիշեր միջազգային ակցիայի օրը Շուշիի արվեստի կենտրոնում բացվեց մի յուրօրինակ ցուցահանդես։ Այն իրականություն է դարձել Սանկտ Պետերբուրգի կրոնների պատմության թանգարանի, Երևանի Ալեքսանդր Թամանյանի անվան ազգային ինստիտուտ թանգարանի եւ Արցախի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության համատեղ ուժերով։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Այս ցուցահանդեսն այլ կերպ կարելի է կոչել վիրտուալ ճամփորդություն այն սրբավայրերով, որտեղ երազում են լինել հազարավոր քրիստոնյա ուխտավորներ։ Խոսքը Երուսաղեմի սրբավայրերի մասին է, որոնց 60-ից ավելի լուսանկարները ներկայացվեցին Արցախի արվեստասեր հասարակայնության ուշադրությանը։ Լուսանկարների մեծ մասն արխիվային է, արված 19-րդ դարավերջին ու 20-րդի սկզբին, մի մասն էլ արվել է մեր օրերում։ Շուշիի թանգարաններ Պոակի տնորեն Լուսինե Գասպարյանի խոսքով Ցուցահանդեսին ներկայացված են Երուսաղեմի հայկական եւ ռուսական սրբավայրերը լուսանկարների տեսքով։ Այս ցուցահանդեսի լուսանկարները մասն են Սանկտ Պետերբուրգի կրոնների թանգարանի հավաքածուի, ինչպես նաև ներկայացված են մեր հայրենակցի Մաքսիմ Աթայանցի լուսանկարները, որի համար Մաքսիմ Աթայանցին խորին երախտագիտություն ենք հայտնում Միջոցառման մասնակիցներից էր Սանկտ Պետերբուրգի Կրոնների պատմության թանգարանի փոխտնօրեն Եկատերինա Ալեքսանդրովնան, ով Արցախ էր ժամանել հատուկ այդ միջոցառման կապակցությամբ իր հետ բերելով լուսանկարների մի ամբողջ հավաքածու։ Նա շատ ուրախ էր Արցախում գտնվելու համար եւ տպավորված մեր թանգարաներով, մշակույթով ու հատկապես մարդկանց ռուսերենի գրագետի իմացությամբ։ Ցուցահանդեսին ներկայացված հավաքածուի մասին նա ասաց. Эти фотографии были сделаны и фотографами-любителями, и фотографами-профессионалами профессионалами. Այս լուսանկարներն արվել են ինչպես պրոֆեսիոնալ, այնպես էլ ցիրողական լուսանկարիչների կողմից։ Նրանք պատկերել են Սուրբ հողում Երուսաղեմում գտնվող բոլոր հայտնի քրիստոնեական սրբավայրերը, այն սրբավայրերը, որտեղ չի դադարում ղտավորների հոսքը, սրբավայրեր, որոնք այսօր էլ շարունակվում են պահպանվել ու հետազոտվել։ Թամանյանի անվան ազգային ինստիտուտ թանգարանի տնօրեն Անուշ Տերմինասյանի խոսքով այս հավաքածուն 1 տարի առաջ ցուցադրվել է Երևանում, որտեղ մեծ ընդունելության է արժանացել։ Նա հույս ունի, որ մեկ երեք ամսվա ընթացքում ինչ կցուցադրվի հավաքածուն, արցախցիները նույնպես արժանվույնս կգնահատեն այն։ Բոլորն են լսել այս անունները բոլոր քրիստոնյաների արկածներն են, բայց ոչ բոլորը բախտ են ունեցել եւ լինել սուրբորով։ Եվ սա վիրտուալ միջանապարհություն է դեպի Երուսաղեմ, այսինքն ամեն քրիստոնյայի համար սրբազան վայր է, թե հայկական, թե ռուսական։ Միջոցառմանը ներկա էին ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանն ու այլ պաշտոնատար անձինք։ Նարինե Աղաբալյանը խորհրդանշական համարեց հատկապես Շուշիում նման միջոցառման անցկացումը։ Ցավոք սրտի այս քաղաքում գոյություն ունեցող հոգևոր շատ կենտրոններ հետքերը չեն պահպանվել այսօր եւ ոչնչացվել են եկեղեցիներ, իսկ այստեղ գործել են ինչպես հայկական, այնպես էլ ռուսական եկեղեցի, մեր հայկական եկեղեցիների կողքին եղել է նաև ռուսական եկեղեցի եւ ցավոք այսօր մենք <clears throat> այդ եկեղեցիների շատերի մասին անգամ լուսանկարներ չունենք, չկան նույնիսկ պահպանված լուսանկարներ։ Ես շատակում եմ ընդգծելու համար վերակատարությունը լուսանկարների, հին լուսանկարների, որոնք ոչ միայն մեզ տեղեկություն են տալիս պատմության մասին, այլ նաև ծառայում են որպես անհերքելի վկայություններ պատմության։ Նախարարը նաև շնորհակալություն հայտնեց ռուսական կողմին ցուցահանդեսի նախաձեռնության համար, հույս հայտնելով, որ սա համագործակցության սկիզբն է միայն։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Տողի մելիքական ապարանք պատմամշակութային արգելոցի տարածքում իրականացված պեղումների արդյունքում վավերացված տապանակարերի արձանագրություններն ամբողջությամբ վերցանելու դեպքում հետաքրքիր փաստեր կարող ենք ունենալ Արցախի եւ մասնավորապես Դիզակի մելիքության վերաբերյալ։ Այս մասին ասել է Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ Արման Գրիգորյանը տեղվել են 24 տապանակարեր, որոնք թվագրվել են 17-ից 18-րդ դարերում։ Նրանց զգալի մասը պարունակում են արձանագրություններ, կան որսի եւ խնջույքի տեսարաներ պատկերող տարբեր տապանակարեր եւս, նշել է վարչության պետը եւ հավելել, որ աշխատանքները շարունակելու պարագայում նոր հայտնագործություններ կարող են լինել։ Միացյալ Հայաստան հայրենասիրական հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ եւ Հայաստանի ազգային agrarային համալսարանի Շուշիի մասնաճյուղի Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի աջակցությամբ Շուշիի հայկական գերեզմանոցի տարածքում շաբաթօրյա կազմակերպվել։ Կազմակերպության նախագահ Արթուր Գրիգորյանն ասել է, որ նույն տարածքում արդեն 4-րդ անգամն են շաբաթօրյա կազմակերպում։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Նուրհան arczepiskopos Մանուկյանն այսօր Բեն-Գուրիոն օթանավակայանում մասնակցել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի դիմավորման արարողությանը։ Թրամփն այսօր այցելելու է Սուրբ Հարության տաճար, որտեղ ելույթ է ունենալու Երուսաղեմի հայոց պատրիարքության ժառանգավորած վարժարանի երգչախումբը մարզասերների համար։ Մինսկում ավարտվել է մարզական եւ մարտական սամբոյի Եվրոպայի տղամարդկանց եւ կանանց առաջնությունը։ Ընդհանուր հաշվարկով հայ սամբիստները Եվրոպայի առաջնությունում նվաճել են 1 ոսկե, 2 արծաթե եւ 5 բրոնզե մեդալ։ Եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, օրվա երկրորդ կեսին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ 20-ից 25 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 13, ցերեկը 20-ից 25 աստիճան տաքություն։